ndabaramukije mwebwe mwese mubandanya gutega abiri radiyo isanganiro nongera kubaha ikaze mu kiganiro umuyange mwama mukurikirana ku munsi nk'uyu nkano mango nk'uko musanzwe mubizi ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'uburimyi n'ubworozi hano mu gihugu cyacu uno munsi mu kiganiro umuyange dukubitira mu ntara ya Cibitoke mu makomine ya mugina na rugombo turabire hamwe uko ibitegwa nk'inanasi n'itomate byifashe mu gihe abarimyi bavuga ko umwimbu wagenze neza ngo ariko ubu kubera kubera batagishorera mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda usanga umwimbu uca ubabana umusesekara ariko ngo hariho amashirahamwe amwamwe atanguye kubigisha uko boshingura canke bagahingura neza ibivuye mu mwimbu w'itomate canke w'inanasi mu kiganiro umuyange uno munsi muri kumwe nanje Medar niyo nkuru nayo Didier niyo nzima niwe yaganiriye n'abarimyi bo mu makomine ya Mugina na Rugombo intara ya Cibitoke reka rero twese hamwe twongere kubaha ikaze 우리 라디오 이상가리로 mu ntango ya kino kiganiro dukubitire ku mutumba wa Musenyi uri muri zone Muyange muri komine Rugombo aho Bizimana Pamphilo umurimyi akongera akarongora ishirahamwe dukorere hamwe ry'abarimyi b'itomate amenyesha ko bivanye n'ukuntu itomate zera ngo kenshi iyo bimbuye itomate baca bashiramwo n'ibindi bitegwa kuva mu kwa gatandatu tuba turiko turitegura kurima itomati kuko ntizirimwa ikiringo kimwe haraba zirima muri uko kwezi abandi mu kwindwama abandi mu kumunani gutyo gutyo bigenda no mu kwera zigenda zihana inta inta no kuvuga umwanya ni nk'uko nk'ubu izi tomati zavuye dushya dushyiramo igiterwa cy'umuceri murabona tugitera urwo rutomati uru rutomati rero ni nshasha si nk'izo twaradutera kera kuko izi mbuto rero tuzironkeye ni imbuto zidubuga cyane z'ubwoko bwiza kandi zidubuga zitira amashugwe zishaka kubitera byinshi byinshi dushobora dusanga rero zifise gushigikirwa nibyo vy'ibi bigomo mubona tuzishigikiza kugira ntizigwe hasi ko ziba ndende zitanga umwimbu gusumba ibi byatsi navyo mubona ni ivyo kuzisasira kuko igiterwa cama gifise imbuto si vyiza kugira kinyagirwe gitarukirwe kandi ibi vyatsi duca dusanga biradufasha mu bindi tuzohashira n'imborera bigaruka kuba mase kandi ubukoko buba bwamera icyo gitego ibi byose birafasha ubukoko kutadoga egome nubwo hariho ubukoko bwazikariye kandi bijya bidutera ikibazo hari ikintu cyitwa imfunya kuko ubwo bukoko buje ubu bwatsi buratuma bigabanuka ubu ibyiseruye navyo tuguranije igitego bwa bukoko ahubwo bwiriye twaramutse twashize igitego gifitaniye isano na cya kindi ahubwo bwiriye twashize ikindi kuko nk'akarore twashize ibinyamukerera tuhashyira ibinyantete ubu ahavuye nk'iki kimwe muri ibyo n'imboga izi tomate rero tuvuge yuko ziri mu bwoko bw'imboga none umurimyi mwiza yorima gute itomate kugira aronke umwimbu ushimishije umuhinga mu by'uburimyi Alexandre Ngwati akorera Ishyirahamwe Adra aratubwira ubuhinga umurimyi yokoresha kugira aronke umwimbu ushimishije itomate ngene bazirima ku murimyi aba afite umurima ategerezwa gutangurira eh, kuri cyo twita akarima gato mm, mm, kuri ako karima kuko umurongo n'uwundi mu itomati bafata santimetero mirongo inani ku mirongo itandatu indani y'umurongo bamwe bafata mirongo itandatu cyangwa mirongo irindwi rero mu gihe uri kuratera ugiye kugadika kenshi bagadika ku mugoroba kubera iki bagadika ku mugoroba ku mugoroba kuko nige rero izuba riba ryamaze kurenga kuko gadise mu gatondo kuko jewe aho ngeze ubu nk'akamaro k'itomati icyo bimaze kutumarira ni uko itomati iyo twazirimiye cyane hari igihe iyo bamaze kuza bakaturangura kibure tugashorera ahandi hantu tukaronka amafaranga menshi bigatuma turonka n'agaparasera ko kubamwo kibure tukagura n'akandi gatongo ko kuzobungabunga umuryango mu ngorane abarimyi b'itomate bakunda guhura nazo turetse ko batagishorera cyane umwimbi wabo mu Rwanda ngo gukotesha aho barima birabagora gose kandi ngo kenshi n'ikirere kirakunda kutabamerera neza ari naco gituma basaba nk'iyo bagize ingorane zivanye n'ibirere ko leta yobabera umwishingizi gukotesha turabaza umuntu agahava aronka uwumuha amafaranga menshi akajya akatubwira ko muri arotari tukaronka tukarondera ahandi ko muri gihe cyo kurima carangiye ibi bintu haburutse urumva rero inyanya zihuye n'amazi menshi nkayo zica zuma umuntu agaca asanga nizo arizo ico gihe n'abagishoboye ko zica nyabirana ikindi ingorane kuri ivyo isoko isoko twebwe twaba twifashisha n'isoko eh, kuri abo bene wacu i rwanda ubu rero ntibyatworoheye eh, nubwo imana yaduhaye utwo tujambuye twose twaturonkeye muri bene wacu ngaha mu gisagara eh, bujumbura canke mu zindi ntara ariko aha naho byatuma duca tugira icyo bita akabijya njyana n'umuntu yahora asoma ikiro kimwe yacasoma ibiro bitatu kubera ahamubereye kure nk'ibujumbura aho i rwanda yacaronka menshi ingorane twabuhura nazo mwazumvise twebwe tufise imitahe mito ntituronka naho tugurana ni uko leta kandi nawe warahombye ku mpamvu itaguvuye ko mu ngorane zishikira abarimyi b'itomate ngo hariho cyane cyane udukoko dutera itomate hano umuhinga mu by'uburimyi amenyesha yuko hari ubundi buhinga bashobora gukoresha batarinze gukoresha ya miti bapompa ku tomate bivugwa yuko yo bifise ingaruka mbi ku magara y'abantu reka tumutega abiri hariho ubundi buryo eh, bwo kurwanya utwo dukoko twonona imirima nk'akarorero umubirizi w'ikizungu bamwe bita nabamba eh, mu gifaransa bayita titonia diversifolia ingene bayikoresha mu mazi mu kurwanya eh, udukoko bayivanze hamwe n'ipiripiri hari n'abandi bakoresha ivu ry'itafari rihiye cyangwa umunyota mu kurwanya udukoko dutera imirima ni ukuvuga yuko abandi banyagihugu ko baratwumviriza mu bihugu bitandukanye y'igihugu barashobora gukoresha ibyo uvuze hama igitegwa cy'itomati gashobora gukura neza hama abantu bagifungiye ntibagire ingaruka mbi z'amagara ikintu mutegezwa kumenya mu burimyi iyo uri kurakora uburimyi uburimyi n'ubushakashatsi ni ukuvuga nk'akarorero ngaha ku musenyi ari umunyagihugu yitwa Gabriel yarakoze ubwo bushakashatsi yavuye mu nyigisho yaronse na Adra Burundi muri icyo gihe rero yahuye n'ingorane mu mirima yiwe y'itomati dukoko kuko eh, twaramwononera imirima yiwe yahise yama yiyumvira ingene yashobora gukoresha ibyo twababariye mu nyigisho yarafashe iyo mubirizi w'ikizungu awuvangana n'ipiripiri ashyiramwo eh, umunyota babigisha ubuhinga bwo kwimbura itomate nyinshi ngaha ku mutumba wa Musenyi eh, ingorane nyamukuru bahuye nayo ni iy'ubukene ubwo bukene nyine twarabye ingene twashobora gutorera umuti hanyuma kuko hari abarimyi barima twahise twama turaba ingene eh, buraba igitegwa bonyine igitegwa cyubazanira inyungu y'amafaranga kugira baronke umwimbu ukwiye nk'akarorero twaratangwe kubereka akamaro ko gukoresha e, umwavu w'ikirundi cyangwa umwavu w'ikizungu uvanze kugira barabe umwimbu uko woshobora kwiyongera muvuze yuko mu bigisha eh, ingene bakoresha umwavu w'ikirundi n'umwavu w'ikizungu n'abanyagihugu twayaze bashoboye kutubwira yuko ari ukuntu bakoresha umwavu wa kijyambere n'umwavu w'ikirundi mbega mwebwe nk'umuhinga w'iby'uburimi musigurira ariko baratwumviriza ingene umuntu ashobora gukoresha ubwo buryo bubiri bw'umwavu kugira ngo ashobore kuronka umwimbu ushimishije w'itomati umwavu w'ikizungu harimo ubwoko butatu harimo umwavu bita DAP aba arimo icyunyunyu kitwa phosphore icyo cyunyunyu kirafasha ibitegwa gukura bifite ingufu eh, bikamwa ibyamwa bikomeye kandi bifitemo ingufu hanyuma hariho ikindi kiganiro n'umuyange mwumvise yuko twari muri komine rugombo aho twari ko turabira hamwe uko igitegwa c'itomate cifashe reka ubu tugume muri iyo ntara nyene ya cibitoke ariko muri komine mugwi ku mutumba gisumo uri muri zone rubone turabire hamwe uko igitegwa c'inanasi cifashe narijye bavuga ko iyo komine yimbugwamwo inanasi ziryoshe cyane yo mbega tuzi Doğu Begistan'dan. Ngwina nasi rero zirafise igihezerera ko ariko kenshi muci niho batimbura neza ngo nayo ubundi ikindi gihe usanga inanasi arijya nawe ivyo navyo bigasigurwa na Nestor Nyandwi umurimyi w'inanasi akongera akaba no mwishira hamwe duteze imbere igitegwa c'inanasi zirafise igihe ko iyo zeze rero muri icyo gihe ntabwo ushobora kuzekenana naho tobirasha uraronka umuntu aguha amafaranga akazorindira kugeza aho zihira eh, hama ahantu zikunda kugabanuka mu gihe cyici niho zitera neza hera imwe imwe mugabo nta mwimbu mwiza ushobora kuboneka twebwe twagiye hamwe nk'ishyirahamwe duteze imbere igiterwa c'inanasi izo nanasi rero zaraduhujije turagira umugambi turi hamwe kuko burya umuntu umwe ntashobora kugira umugambi uwo mugambi rero ubu unya uramaze kuduteza imbere kuko twaraguze itongo turimamwo inanasi twaraguze n'iparasera ahantu kw'ibarabara eh, tuzohava twabakamwo ah, ikoperative rero aho niho baza bagurira ibiterwa tuba twarimye eh, nk'izo nanasi tugura tuzishiraho zishaka zisangaho mbega muba murima inanasi kubera ari ico gitegwa kiborohera canke cera cane hano kuri uno mutumba wanyu gusumba ibindi oya inanasi gusa turafise n'ibindi ku ruhande turarima nk'icayi mbere icayi ni cishi cane urebye bakijukiye ni benshi ico cayi rero kirateje imbere ino muri uyu mutumba wakagurutse muri zone rubona arashobora kuza bakamupimira akarema neza kijambere hama kubijanye no kubwo burwayi twavuze bw'ibyo bw'icyo giterwa nabo batubwiye ko batarashobora kumenya umuti eh, w'iyo ndwara ahubwo ari ukuyirandura umuntu akayishyira ku ruhande agakuramo agaturira abarimyi b'inanasi ngo iyo babona baguma bimbura kuri bo iyo ni inyungu ariko kuri uwo mutumba gisumo ngo ingorane ni isoko kenshi usanga riri kure y'aho basanzwe babaye esperance uwimana arimo inanasi arongera akamenyesha ko inanasi ari kirumara mu buzima bw'umuntu inyungu yacu twebwe tubonye uyu myaka uguma usoroma inanasi burindwi iyo imvura irikiragwa tuguma dusoroma urumve tuba dukuyemo umwimbo atari mukeya tubona nta ruhombo rurimo gusa uruhombo dufise nuko iwacu isoko riri kure nicyo gituma duhomba naho yaba isoko ryari hafi tuba twunguka nk'umubyaro umwe w'inanasi urashobora kwamaka inanasi zibiri cyangwa iyo wimbuye inanasi imwe ku mubyara umwe biba biheze oya urumva umaze kuyitera iguma ibyara urashobora kuza guca inanasi ugatemaho zitatu cyangwa zine kubera iguma ku mpande hose ibyara Eh, kuko biraboneka ko umuntu ayifunguye agira amagara meza niyo mpamvu tuyitaho kandi tukayiha agaciro mbega abajejwe ivy'uburimi n'ubworozi hano mu ntara ya Cibitoke canke mu aha muri komine ya Mugina mukorana gute twe turakorana neza cane nk'abajejwe ivy'amashira hamwe turakorana n'ishami rya Dara Burundi akunda kudufata mu mugongo cane hariho n'andi mashami adufata mu mugongo nka Karitasi mugabo cane cane Adara Burundi nawe yaratwigishije ukuntu dukwiye gutera ivyo biterwa yame turi hafi cane niho twakwinyigishije cyane zo kuguma twitako kugira umwete wo gukorera ibi vyamwa igiterwa cy'inanasi ico giterwa c'inanasi inanasi rero ngo ni igiterwa gitunze abantu benshi kuri uwo mutumba wa gisumo ngo kuko kenshi kibamara ubukene ibyo navyo bikamenyeshwa n'uno munyagihugu na wene arima inanasi igiterwa c'inanasi hano mu gisumo nico gitunze abantu cyane cyane ufise n'umwana uramwigisha kubera ufise icyo gitegwa c'inanasi nk'ubu rero babirukanye kuri minembere yari na iyo nanasi ucuyica ukayijyana aha kw'ibarabara ugaca uburosa amafaranga ugaca utangira umunyeshuri akiga kandi ukenye uca wikora kuri iyo nanasi nyene kuko ni ikintu kinyarutse amahera buri mwanya ni kubera ko arico giterwa kiza imbere atabindi biterwa mushobora kuba harimo iyo wakirimye ukagikurikirana neza nicyo kinyarukana amahera kirayazana muga kimara umwaka urumva iyo ukirimye ukabona kiriko kirasaza ucuguma wongera urimo ibindi Fabiano bakundukize ajejwe kumenyesha amakuru mu ishyirahamwe Adra Burundi ngo inanasi ni igiterwa ciza cyane ari nacyo gituma bashimye gutanga inyigisho zo gusitura aharimwa inanasi aho kumutumba gisumo kugira abanyagihugu baho baronke umwimbu ushobora kubateza imbere akamenyesha yuko bariko barabigisha n'ukuntu boja munani kugira nk'iyo baronse umwimbu mwinshi baca banaronswa n'ingene bozihingura Fabiano bakundukize ni igitego gifite akamaro rwose kuko eh, kuri uno mutumbana cyane cyane witegereje hirya no hino urabona nk'aho duhagaze ni ya masi usanga ameze nk'inyovu urabona ko akikujwe n'ahantu hateye ibiti by'imikaratusi ahandi naho usanga hari ibyatsi bikwereka yuko hari ishyamba ritamenyereye indimo zindi ariko iyo bahejeje kuhasitura bakahategura nk'uko dusanzwe tubabwira ukuntu umurima utegurwa mu nyigisho tubaronsa hanyuma bakahatera igitegwa bakagitabirira nk'uko tuhora tubibaha mu nyigisho zitandukanye baronswa n'abahinga tubazanira n'abahinga b'ishyirahamwe adra burundi baraheza bakagira kino cimburwa muri ubwo buryo ahantu bari batunze gutya ata kintu ariko barakora bakahakura umwimbu ushoboye guteza imbere ishyirahamwe ugateza imbere imbere n'ingo zabo hanyuma bakanazifungura zikabagirira akamaro ku magara yabo eka mbere no muri kazoza tukavuga tuti amashyirahamwe asangiye igikorwa akaja mu nani ku buryo bashoboye muri kazoza umwimbu wabaye mwinshi kuza barawuhingura ibindi bifungurwa turamaze gutangura kubereka nk'ukuntu nk'iyo umwimbu wabaye mwinshi bashoboye guhinguramo nk'ikintu ca confiture bagafungura ari ikifungurwa kiryoshe cane abandi nabo bakabihinguramwo umutobe umutobe usanzwe ukundwa hirya no hino ibyo byose bikazotuma eh, muri kazoza mu cyifuzo cyacu ni uko yuko yoba amashyirahamwe yakomeye mbere agahinduka akaba n'amakoperative ku buryo umuntu wese azoba ariko arafungura inanasi zino nk'uko zisanzwe abazizi ziryoshye cyane zisosa cyane bazomenya bati turi ko dufungura komfitire yo eh, ku mutumba wa gisumo mbega mu bigenge bariko barafasha abanyagihugu hari nk'umugambi utegekanije wo kubafasha ku bijyanye n'ingene yisiboyi bashobora kuyikoresha kugira ngo bashobore no kuharima ibindi biterwa atari inanasi gusa uretse ko umunyagihugu tutamufasha gutora ico azorima burya umuntu muretse akihitira mu ico akunda kimwungukira kimworohera nibyo byiza kuruta zihari ariko nko mu kiringo bavuga bati inanasi turazihimbye cyangwa ntazo tugishaka cyangwa ntizicimbuka turafise ubuhinga n'abahinga bakwiye baca nk'aha hantu hamaze gusiturwa urabona yuko hamaze kuronka akavu keza haheza hakaca harimwa n'ibindi biterwa nk'uko mubona bagiye barasasira izi nanasi ibyatsi kera barashobora bahejeje kurima kuca babiturira urabona yuko ubu batakibiturira ahubwo byaciye bisaswa ngaha bica biba umwavu ibi byose byerekana yuko igitego icyo ari cyo cyose cyoramuka ki rimwe ngaha inyuma y'izinanasi coza cimbuka kandi coza kigira abanyagihugu baho akarusha nino ngaha nciye ndangiriza ikiganiro umuyange ndabibutse yuko twari ko turabira hamwe uko ibitegwa nk'itomate n'inanasi byifashe mu ntara ya Cibitoke